Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Արցախում գորգերի արտադրությամբ զբաղվող Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունն իր գործունեությունը սկսել է 2013 թվականից։ Ղարաբաղ կարպետ ընկերության բացումը վկայություններ այն բանի, որ Արցախի կենսագործունեության եւ պետական քաղաքականության մեջ առանձնահատուկ կարևորվում է ազգային մշակութային ինքնության ոչ միայն պահպանումը, այլև կենսունակության ապահովումն ու արդիականացումը։ Ընկերությունը արտադրում է հայկական տիպիկ արցախյան գորգեր, սակայն վերջին մի քանի տարում Արցախյան գորգերի հիման վրա ստեղծվեց շարֆերի եւ սպրոցների ինքնատիպ հավաքածու, որը միանգամից սիրվեց։ Շարֆերը ստեղծվել են ոգեշնչվելով հայկական բազմադարյա հարուստ գորգանախշերից եւ զարդատարերից։ Շարֆերի վրա պատկերված են հայկական գորգերի նախշեր կամ զարդատարեր, երբեմն էլ երկուսը համատեղ։ Գործար Արցախ հաղորդաշարը այսօր պատմելու է Ղարաբաղ կարպետ ընկերության արտադրած շարֆերի եւ ծփրոցների մասին։ Ղարաբաղ կարպետ գործարանում եմ այս պահին ես, գործար Արցախ հաղորդաշարը այս անգամ որոշել է պատմել Ղարաբաղ կարպետի շարֆերի եւ սփռոցների մասին, քանի որ վերջին մի երկու տարում կոնկրետ շարֆերն ու սփռոցները չեն զիջում գորգերին եւ քանի որ մենք առիթ ունեցել ենք մոտ 1 տարի առաջ խոսելու գորգերի մասին, այսօր կխոսենք շարֆերի մասին։ Եվ այսպես ես Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունում եմ, որը գտնվում է Թոմա Թումանյան 99 հասցեում եւ իմ զրուցակիցը Ղարաբաղ կարպետ ընկերության գործադիր տնորենի տեղակալ արտադրության պետ Տիկին Հասմիկ Մխիթարյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Մխիթարյան։ Բարև ձեզ։ Գործար Արցախը կրկին հյուրընկալել է ձեզ։ Շնորհակալ ենք այցելության համար։ Քանի որ պահանջարկը կար շարֆերի եւ սփռոցների հայկական արտադրության, հայկական տեսականի համար, դրա համար մեր քանակը եւ տեսականին ավելի շատացրեցինք այս երկու տարվա ընթացքում։ Պատերազմից հետո ավելի շատ պահանջվեց հայկական արտադրության շարֆերը եւ մենք շարֆերի նախշազարդերը եւ բոլոր ուզորները վերցնում ենք մեր մեր իսկ գործած գորգերի նախշերից, այսինքն բոլորը հայկական գործված գորգերն են եւ տարերը թշնատարերով են անում եւ սովորական տարերով։ Տիկին Հասմիկ նշեցիք, որ համագործակցում եք Երևանում գտնվող Տերյան մշակութային կենտրոնի հետ եւ հատկապես շարֆերը արտադրվում են այնտեղ։ Այո, այս համագործակցության մասին մի քիչ խոսենք, ինչպես ստացվեց։ Տերյան մշակութային կենտրոնի հետ իրանք շատ հաճախակի են այցելում մեզ Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունում մեր գորգերի եւ նախշերի հետաքրքրեց իրենց այդ նախշերը, գորգերը, Արցախյան գորգերի վերականգնման այդ ծրագիրը իրանց էլ էր հետաքրքիր եւ որոշեցին կանել դա մետաքսյա շարֆերի վրա։ Եվ իրանք համաձայնեցին օգնել մեզ, որպիսի կարողանանք անել շարֆերը եւ սփռոսները։ Մեծ պահանջարկ կա նաեւ սփռոսների առումով, քանի որ եւ դրսում եւ այստեղ բոլորն ուզում են օգտագործել հայկականը։ Եվ արդեն շուրջ քանի տարի մենք համագործակցում ենք իրար հետ եւ շարունակում ենք անել սփռոցները եւ շարժերը։ Թավորման նոր տեսականի արդեն կարող ենք մոտենալ, այո, այս տեսականում նախինում եղել է սա։ Իսկ այժմ մենք ավելի կատարելագործված անում ենք եւ պայուսակներով, տուփերով, դրվում է տուփը պայուսակի մեջ։ Ահա։ Եվ ամեն շարժի հետ տալիս ենք նաև մեր ամբողջ տեսականի կատալոգը։ Տիկին Հասմիկ, քանի տեսակ շարֆ է արտադրվում։ Այ շատ արդեն չեմ կարող ասել, որտեվ այս մոտ 100 երևի 60 170 տեսականի արդեն։ Տարեց տարի տարեց տարի ավելանում են, քանի որ մենք գործում ենք նոր գորգեր, Այս պահին ունենք մենք նոր գորգեր հաստոցների վրա, որոնք դեռ առաջին գորգերն են եւ նկարված չեն, այսինքն դա լինելու է հաջորդը շարֆերի վրա, շարֆերի տեսքով։ Ու նաև սփռոցների տեսքով։ Ու նաև սփռոցների տեսքով։ Սփռոցներ անում ենք տարբեր չափերի, ունենք բաց սեղանների, փոքրիկ, նույնիսկ ունենք 90-90-ի սեղանի կենտրոնում եւ իր անձեռոցիկների հետ։ Տիկին Հասմիկ, այս պահին մենք արտադրամասում ենք եւ ունենք այստեղ մի քանի տեսականիններ, սակայն նաեւ ռադիոընկերներին տեղեկացնենք, որ հատկապես ձեր տեսականինները շարֆերի, սփոցների վաճառվում են Երևանում գտնվող Տաշիր առևտրի կենտրոնի 4-րդ հարկում դեռ Արցախի տաղավարում։ Այսինքն այստեղից վաճառք չի իրականացվում, այո։ Իրականացվում է, իհարկե, այստեղից էլ ենք վաճառում։ Շատ է վաճառվում այստեղից նվերների համար, շատ են շարֆեր վաճառվում այստեղից, սփռոցներ էլ, բայց հիմնականում շարֆեր է վաճառվում։ Տիկին Հասմիկ Արցախյան գունազարդերով գեղեցիկ շարֆեր են մեկը մյուսից յուրահատուկ կոնկրետ իմ ուշադրությունը գրավեց այս մեկը մի քիչ խոսենք այս շարֆի մասին Դա ճշնադարեր են որոնք որ հիմա շատ գործ, ահա, այո, տարբեր գույների, տարբեր երանգների, որովհետև հաճախորդներին համար մեկը ուզում է խամրած գույներով, մյուս ավելի բար պայծառ գույներով, դրա համար գունային առումով մենք ունենք բոլոր գույները, որովհետեւ բավարարենք հաճախորդների պահանջը։ Հիմա օրինակ կոնկրետ ունենք պատվերներ ճշնատարերի հենց գորգերի վրա, եւ որը հաջորդը դառնալու է նաեւ շարժ։ Տերամշակութային կենտրոնի հետ համագործակցությունը ինչպես է տեղի ունենում դիզայնը դուք մշակում եք, այո։ Այո, մենք դիզայնը տալիս ենք, որովհետեւ դա մեր հեղինակային գորգերի նկարներն են եւ նախշերն են։ Իրենք արդեն տպագրում են կտորի վրա, շարֆերի վրա, իսկ հումքը կտորների։ Հումքը բնական մետաքս է, որի վրա տպագրվում է մեր գործածի սկնախշերը։ Այո, այսինքն այս շարֆերը ուրիշ ոչ մի ընկերություն չունի, որովհետև դա մեր գործած գորգերն են։ Տիկին ասմիկ կա նաև այլ փաթեթավորման, այո, այ այսպեսի։ Այդ արդեն նայեք մենք ունենք 3 փաթեթավորում, դա կախված է հաճախորդի ցանկությունից, եթե ինքը ուզում է այսպես, մենք իրեն այսպես ենք տալիս։ Ունենք նաև նայեք, եթե հհավաքածու ունենք, որոնք այլ փաթեթավորման ձևով են ներկայացնում։ Այ այստեղ, այո, փաթեթավորում եք յեդեմ, այսպես է կոչվում, այո։ Այո, այդ յեդեմ փաթեթավորումն է եւ յեդեմ շարֆերի տեսականին է, որը բոլոր ծաղկազարդ այստեղ միայն բացառապես ծաղկազարդ շարֆեր են տեղադրվում։ Այո։ Իսկ արդեն հայկական ունենք շարֆեր, որոնք միայն հայկական գորգեր են։ Այո։ Ունենք շարֆեր, որոնք եւ գորգեր են, եւ տարազարդ են, տեսականին այդպեսին է։ Ահա։ Տիկին ասմիկ, իսկ գորգերը նշեցիք, որ հեղինակային են, կոնկրետ մեր հին ավանդական, այո, ամեն անգամ երբ նոր նորն եք ներկայացնում, մեր հին ավանդական գորգերի զարդանախշերով էլի։ Այո, մենք վերցնում ենք հին ավանդական զարդանախշերով գորգեր, եթե դա թանգարանից վերցրած նմուշ է կամ շատ հին գորգ է, առանց փոփոխության, առանց ոչ մի գունային փոփոխության, հենց այդպես էլ մենք դիզայները վերարտադրում է տեխնիկական նկարը, այդ ձևով էլ գործում ենք եւ այդ ձևով էլ ներկայացվում է շարֆերի վրա։ Ահա։ Տիկին Հասմիկ եւ մի քիչ թայլենք եւ գնային քաղաքականությունից խոսենք, ասենք կոնկրետ շարֆերը տարբեր գների են։ Մեզ մոտ շարֆերը 23000 դրամ է բոլորը եւ օղանկյունները եւ քառակուսիները 23000 դրամ են, բայց ունենք ձմեռային շարֆեր, կաշմիրներ, որոնք 35000 դրամ են։ Ստանդարտ։ Այո։ Իսկ ովքեր են պատվիրատունները։ Պատկերացրեք, բոլորը գնում են շարֆեր, որտեղ այսօր բոլորն ուզում են գնել հայկական շարֆեր։ Եվ չենք դժգոհում, վաճառք կա։ Նույնիսկ Արցախում վաճառք կա։ Ահա, այնպես չի, որ միայն արտասահմանյան, այո։ Չէ, այնպես չի որ միայն ճիշտ է շատ են գնում արտասահման ուղարկելու համար, բայց հենց մեզ Արցախում նվերների համար արդեն բոլորը գիտեն, որ մեզ մոտ վաճառվում է շարֆեր եւ քանի որ փաթեթավորումը շատ գեղեցիկ է որպես նվեր մատուցելու համար, դրա համար շատ են գնում շարֆերը։ Ահա, ուզում փաթեթավորման տեսանկյունից։ Եվ փաթեթավորման տեսանկյունից եւ որպես հայկական գեղեցիկ շարֆեր ունենք։ Տիկին Հասմիկ գործարար ոլորտում Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը երկար տարիների գործնեություն է ծավալում եւ բավականին, այսպես ասենք, չի զիջում իր դիրքերը ավելին մի բան էլ կարող ենք ասեն գերազանցում է։ Իհարկե, սա ձեր քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, ձեր աշխատակիցների շնորհիվ վերջերս երբ ԱՄՆ կոնգրեսականը հաջախեց Երևան մի քանի օր առաջ, կոնկրետ նշվեց, որ հենց Ղարաբաղ կարպետ շարֆերն էին նրա վզին Մեր գազམ་ակերպությունը այս տարի ամռանը կլրանա 10 տարին, որ մենք արդեն աշխատում ենք Արցախում, շուրջ 10 տարի մենք փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպիսի բոլոր արցախյան նախշազարդերը ընդգրկվեն մեր գորգերի մեջ բաց չթողենք որևէ նախշազարդ, որը որը հետագայի համար որպես մշակութային նմուշներ ունենանք։ Ճիշտ նշեցիք, որ կոնգրեսականը գցել էր մեր շարֆը, բայց դա այս պահին նվիրված չէր։ Այո։ Նա ինքը Ամերիկայում արդեն ստացած այդ շարֆը գրել էր եւ մեծ հաճույքով եկել Հայաստան։ Սա իհարկե մեր ավանդույթների մասին է վկայում, նորից եմ կրկնում եւ ձեր յուրահատուկ շարֆերի մասին եւ թերևս վերջին հարցը գիտեմ, որ հաճախ եք նորություններ մտցնում ձեր գործարար ոլորտում, առաջիկա ծրագրերի մասին։ Այս պահին երկրի իրավիճակից ելնելով դեռ ծրագրերում շատ բան ենք նախատեսում, բայց փորձենք լռել, սպասենք մեր երկրի խաղաղության համար, աղոթենք բոլորս, որպեսզի Հայաստան աշխարհը եւ Արցախ աշխարհը խաղաղություն լինի եւ կարողանանք անել ավելին եւ գոհացնել մեր հաճախորդներին։ Տիկին Հասմիկ, շնորհակալ ենք միշտ պատրաստական լինելու եւ հանրային ռադիոյին միշտ հարցազրույցներ տրամադրելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ղարաբաղ Խարպետ ընկերությունը հիմնադրվել է նպատակ ունենալով ճանաչելի դարձնել Արցախյանը աշխարհում։ Այսօր արդեն Արցախը ճանաչելի է դառնում նաև շարֆերի շնորհիվ, որոնք բավական տարածված են իրենց գերազանց որակի շնորհիվ եւ ունեն բարձր վարկանիշ։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։